Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 27-ն է, տարվա 147-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1441-ի այսօրը Կիրակոս Ավիրապեցին ձեռնադրվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 1703 թվականի այսօրը Պետրոս մեծ ցարը հիմնադրում է Սանկտ Պետերբուրգը։ Քաղաքն իր անունը ստացել է Պետրոս Արաքյալի հիմնադիր արքայի երկնային հովանավորի պատվին, սակայն ժամանակի ընթացքում սկսեց ավելի ասոցացվել հենց Պետրոս առաջինի անվան հետ։ Սանկտ Պետերբուրգի պատմությունն ու մշակույթը կապված են ռուսական կայսրության եւ Ռուսաստանի, որպես եվրոպական գերտերություն ժամանակակից պատմության մեջ մտնելու հետ կայսերական իշխանության եւ զինվորական парքի խորհրդանիշն է։ Տեղակայված է Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիս-արևմուտքում Ֆիննական ծոցի եւ Նևա գետի ափին։ 1883 թվականի մայիսի 27-ին Ռուսաստանում թագադրվում է Ալեքսանդր 3-րդ ցարը։ 1937 թվականի այս օրը Սան Ֆրանցիսկոյում գործարկվեց ոսկե դարպասներ կամուրջը։ Կախովի կամուրջը միացնում է Սան Ֆրանցիսկո քաղաքը հյուսիսից Մերին շրջանին հարավում։ Ոսկեդարպասներ կամուրջը իր բացման օրվանից մինչև 1964 թվականն աշխարհի ամենաերկար կամուրջն էր։ Կամրջի երկարությունը 1970 մետր է, հիմնական թռիչքը 1280 Հենասյունների բարձրությունը 230 մետր ջրից բարձր, քաշը 894500 տոննա։ Երթևեկելի մասի բարձրությունը ջրից 67 մետր է։ Այն աշխարհի ամենանշանավոր կամուրջներից մեկն է։ 1941 թվականի այսօրը Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ռազմածովային ուժերը խորտակեցին գերմանական Bismarck նավը։ 1960 թվականին Թուրքիայում տեղի ունենում ռազմական հեղաշրջում։ 1999-ի մայիսի 27-ին առավոտյան ժամը 8:30-ին Երևանի Սասունցի Դավիթ երկաթուղային կայարանում եւ Երևանն ու Բարաշեն խճուղու վրա տեղի ունեցել զինված ընդհարում հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի եւ խորթային զինվորների միջև։ Զոհվել են 27000 տամարտիկ եւ խաղաղ բնակիչներ։ 1994 թվականի մայիսի 27-ին 20 տարվա վտարումից հետո Ռուսաստան է վերադառնում Ալեքսանդր Սոլժենիցինը։ Այսօրը ծնվել են 1332 թվականին արաբ պատմաբան եւ պատմագիր Իբն Խալդունը։ Նա ժամանակակից պատմագրության, սոցիոլոգիայի եւ տնտեսագիտության հիմնադիրներից մեկն է։ Նրա գրքերից հատկապես հայտնի է Ալ-Մուկադիմման, Թեև Իբն Խալդունը համարվում էր մուսուլմանական աշխարհի մեծագույն փիլիսոփաներից մեկը, 17-րդ դարի եվրոպացի սկոլարները եւս կրթվում են այս գրքով։ 1799-ի մայիսի 27-ին է ծնվել ֆրանսիացի երգահան, բազմաթիվ ստեղծագործությունների հեղինակ Ֆրոմենտալ Հալևին։ Նրա ստեղծագործություններից առավել հայտնի է Ջհուդուհի օպերան։ 1837-ի այսօրն է ծնվել ռուս պետական գործիչ գեներալ լեյտենանտ Կոմս Իլարիոն Որոնցով Դաշկովը։ 1882 թվականին հայ բոլշևիկ հեղափոխական գործիչ Սիմոն Աշակի Տեր-Պետրոսյանը, որն առավել հայտնի է որպես Կամո։ 1887-ի այսօրն է ծնվել Ծակումով Լեհ ամերիկյան ֆիզիկոս եւ քեմիկոս Կազիմիր Ֆայանսը։ Նա հայտնաբերել է մի շարք ռադիոակտիվ իզոտոպներ ձևակերպել տեղաշարժման կանոնը եւ ռադիոակտիվ տարրերի համատեղ նստեցման ֆայանսի պանետի կանոնը։ 1894-ի մայիսի 27-ին է ծնվել դետեկտիվ ժանրի ամերիկացի գրող եւ գրաքննադատ Դեշել Հեմիթը։ Համարվում է hardboiled եւ նուար ժանրերի հիմնադիր։ Նրա ստեղծագործությունները դասական են համարվում։ 1897-ի այսօրն է ծնվել անգլացի ֆիզիկոս, Լոնդոնի թագավորական ընկերության անդամ Ջոն Կոկրոֆտը։ Նա ֆիզիկայի գծով Նոբելամրցանակի դափնեկիր է, Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր։ 1898-ի այսօրն է ծնվել հայ դերասանուհի Ռուզաննա Վարդանյանը։ 1911 թվականին ամերիկացի դերասան Վինսենտ Փրայսը 1912 թվականին ամերիկացի արձակագիր Ջոն Չիվերը նա հրճակվել է հատկապես իր պատմվածքներով։ Որոշ քննադատներ գրականագետներ նրան անվանում են արվարձանների Չեխով։ Իր պատմվածքներում նա կարողացել է ամերիկյան քաղքենու առօրյա կյանքի խորաթափանց վերլուծությունը համադրել խորթանիշային պատկերավորության եւ մոգական ռեալիզմի տարերի հետ։ 1922-ի մայիսի 27-ին է ծնվել բրիտանացի դերասան Քրիստոֆեր Լին։ 1927 թվականին հայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան Ֆրունզե Դովլաթյանը։ Դովլաթյանն ավարտել է Սունդուկյանի անվան թատրոնի ստուդիան, ապա Համամիութենական կինոինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը։ 1959-ից 64 թվականներին աշխատել է որպես ռեժիսոր վավերագրական ֆիլմերի կենտրոնական ստուդիայում, Գորգո անվան ստուդիայում, Մոսֆիլմում։ Այդ մոսկովյան ստուդիաներում նկարահանել է ով է մեղավոր, Դիմագորինի կարիերան, առավոտյան գնացքներ։ 1967-ից 69 թվականներին Խորթային Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության առաջին քարտուղարն էր։ 86 թվականից հայ ֆիլմի գեղարվեստական ղեկավարը։ Դովլաթյանը 1994-ից 1997 թվականներին եղել է Հայաստանի Թեքիյան մշակութային միության նախագահը։ 1932 թվականի մայիսի 27-ին է ծնվել հայ ճարտարապետ Լիա Սաֆարյանը։ 1938 թվականին շախմատային տեսաբան գրող, խորթային եւ ռուսաստանցի շախմատիստ գրոսմայստեր Իգոր Զայցևը։ 1956 թվականին իտալացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Ջուզեppe Տորնատորը։ 1971 թվականին անգլացի դերասան Փոլ Բեթենին 1990 թվականի մայիսի 27-ին է ծնվել ավստրիացի երգչուհի Նադին Բելերը։ այսօրը տոնում են։ Ղրղստանում այսօր գրադարանների օրն է Ռուսաստանում, Սանկտ Պետերբուրգից Ինդիան օրն են նշում։ Նիգերիայում այսօր երեխաների օրն է։ Այսօր մայիսի 27-ն է, տարվա ավարտի մնաց 218 օր։